oyatidan boshlanib suraning oxirigacha o'zining haqiqiy bandalarini ba'zi bir sifatlarini zikr qilib o'tdi birinchi <clears throat> oyat hozirgi tilovat qilingan oyat rahmon taoloning bandalari ularning sifatlari yerda ohista vazmin yurishadilar ibn kasir shu tafsirni shu oyatni tafsirida وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له ohista vazmin yurishadilar ya'ni havnan kalimasini tafsirida ibn kasir aytgan ekanlarki bundan maqsad ollohni bandalari kasal kishilarga o'xshagan ya'ni soxta yo riyo bilan yurishmaydilar ya'ni kasalmand odamlarga o'xshagan ya'ni egilib xor sifatida yurishadi deganini mas degan ekanlar. Odam farzandining sayyidi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yurganlarida xuddi bir balandlikdan tushib kelayotgan odamdek salobat bilan qadam tashab yurardilar Ya'ni yuqoridan tepalikdan pastga tushayotgan kishini yurishini yo o'zingizni tushayotgan vaqtingizdagi yurishingizni bir ko'z oldingizga keltirsangiz, qadamni salobat bilan tashlanayotganligi va shu bilan o'zini tik turib yurayotganlik ko'zga tashlanadi. Xuddi yer deydilar mana hadis shariflarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shamoillarida bor yer u xuddi qisqarib o'ralib berayotgandek yurardilar. ya'ni salobat bilan ohista vazmin qadam tashlab yurardilar. O'zlarini ko'rinishlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yurayotganlarida sekin yurganga o'xshagan bilan deydilar ashoblar rivoyatida hech qaysimiz u kishiga yetib yura olmasdik deydilar. Demak, bu yerdagi havn kalimasida sakina, vaqor, vazminlik, orom, ohistalik borligiga dalolat qiladi. Hatto ohista yurishlik insonni eng afzal ibodati Alloh subhanahu va taologa qiladigan ibodatlarning afzali namozga kelishlikda ham shunday bo'lmoqligi kerak ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم منها فصلوا وما فاتكم فأتموا muttafaqun alayh namozga keladigan bo'lsanglar chopib yugurib kelgan holatda kelmanglar orom vazminlik bilan namozga kelinglar namozdan topganinglarni o'qinglar favt bo'lganini imomga qo'shilib o'qiganinglardan keyin turib qaytarib o'qib olaveringlar hatto abdulloh ibn muborak vallohu alam استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع Zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Juma namoziga nido qilingan vaqtda fas'au kalimasi ya'ni sa'i kalimasi o'zi lug'aviy ma'nosida chopish tushuniladi. Lekin Abdulloh ibn Muborak shu oyatni tafsirida aytgan ekanlarki, fas'audan murod sakina orom bilan qadam tashlab borishlik degan ekanlar. Shu fas'au kalimasida ham orom bilan yurishlik. Chunki Alloh subhanahu va taoloning mana bu kalomida Allohning bandalarini sifatida vaqor vazminlik bilan yurishligini alohida ta'kidlayapti. Bu faqat bir yurish degan ma'noda faqat yurishlikni o'zigagina tushunib qolmasligimiz kerak. Albatta yurish Bu ham hozirgi oyatning ma'nolarini ba'zisidir. Hayotdagi insonning yo'nalishi ham vaqor bilan, mulk bilan bo'lish kerak. Bugun bir narsani qattiq unga mehr qo'ygan bo'lib, ertaga bu narsadan butun ko'ngli sovib turadigan bo'lib, bugun ifrot ertaga tafrit ya'ni bugun haddan tashqari yuqori bosqichda er-, ertasiga bo'lsa haddan tashqari past bosqichda topiladigan holatda yurmaslik kerak bu ham alloh subhanahu va taoloning bandalarini hayotdagi yurishlariga ziddir ali ibn abi tolibdan vorid bo'lgan mana hadis sharif hammamizga ma'lumki ahbib habibaka havnamma asa yakuna bag'idaka yawman ma وأبغض بغيضك هودا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما birovni yaxshi ko'rsang ohista shoshmasdan yaxshi ko'rgin mumkin ertaga u senga dushmanlikka aylanib qolishligi mumkin darrov buni yaxshi ko'rishlik sifatini sen bugun butunlay bir odamdan ta'sirlanib yaxshi ulug' zot deb e'tiqod qo'yib yuborsang erkasiga senga dushman bo'lsa hamma siringni bayon qilganingdan keyin dushmanlik katta bo'ladi birovni yomon ko'rsang ham uni yerga kirgizib tashlaydigan darajada yomon ko'rmagan ohista vaqor bilan yomon ko'rgan shoshmagin uni yomon ko'rishlikda agar do'stingga aylanib qolsa unga aytgan dushman deb aytgan so'zlaringda hijolat bo'lib qolasan bu bir hayotning juda bir ajoyib mezoni hayotda o'ziz har bir kishi o'zining hayotini yo'nalishiga bir qaralsa juda ko'p odamlarni yaxshi ko'rib turib maqtaganki osmonga chiqarib qo'yganmiz undan keyin bu odamni yomon ko'rgan vaqtimizda yerga kirgizib yuborganmiz xuddi buni aksi ham shunaqa shuning uchun bu bir hayotdagi bir ajib bir o'lchov bu mana bu oyatning ma'nosi ham shunga keladi Bir odam aytishligi mumkinki, Allohning bandalarini sifatida birinchi shu yurishdan boshlanyapti deb bir sodda tushunib qolishlik mumkin. Luqmonul Hakimning o'zini farzandiga nasihat qilgan nasihatlarining ichida farzandlariga "Va tamshi fil ardi marha" Yurishingda vaqosid fi mashika. Yurishingda iqtisod bilan yurgin, o'rtacha yurgin. Bu ko'rinishda Qur'oni Karim bir odamni Luqmonni hakim deyapti. Alloh taolo hikmat egasi bo'lgan ota deyapti. Farzandiga yurishlikni iqtisod qilishlikka o'rgatilyapti. Qur'on buni bayon qilyapti deb oddiy narsa deb tushunib qolishlik mumkin. Bu haqiqiy hikmatki, bolaning tarbiyasi vaqtida yurish, kulish va va min savtik, ovozingizni pastlating deyapti. Tovushni gapirishlik, kulish va ba'zi bir yig'i holatlari avvalgi go'daylik vaqtidagi ta'limga qarab ketadi. Agar shu bir bola kelajakda bir katta inson bo'lsa, shuni yurishligi xunuk bo'ladigan bo'lsa, shuning katta inson bo'lib xalqqa yetakchi bo'lib turgan holatini hammasini ayblab qo'yaveradi. Agar shu bir potirab yuradigan bir odam bo'lsa, shu odamni hamma fazilatini shu yurishi oddiy siz bilan biz aytayotgan oddiy narsa tamomiy uni bekorga chiqarib turaveradi. Va buni katta bo'lgandan keyin o'nglash ham mumkin emas. Tovush, gapirish odoblari bu narsalik bolalik vaqtida agar o'rgatilmasa, u keyingi vaqtda bu gapirish odobini buzib turishligi undagi hamma fazilatni parda bilan to'sib turadi. Mana bu Alloh subhanahu va taolo o'zini bandalarini yerda yurishganda vaqor bilan yurishadi degan so'z u to'g'ri bizni bilgan yurishga o'xshaganga va hayotdagi o'zining maslak yurishida hayotda yurishligida ohista birovga baho berishlikda ham shoshmasdan baho beradi Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana hadisi muboraklari hozirgi bir havn kalimasini bizga yana ham tushuntiradi. shun bilan birga yurishlikda kibr belgilari bo'lmasligi kerak va shu bilan birga kasallikka o'xshagan zaiflik belgisi bo'lmasligi kerak al mu'minul qaviyyu khayrun minal mu'minil zaif va fi kilayhima khayr quvvatli mo'min zaif mo'mindan yaxshiroqdir lekin ikkovida ham iymon sifati bo'lganligi uchun yaxshilik bor Ammo quvvatlik, jur'at, vaqor bo'lishligi bu narsa u mu'mindagi sifatlarning yaxshi sifatlardan bittasidir. Va idza qatabahumul jahiluna qalu salam. Johillar xitob qilgan vaqtida salomat bo'ling deb tortishib, gap talashib o'tirmaydi. Allohning bandalarini sifatidir. bu. agar hayotingizda johil odam bilan tortishishlikni bir g'oya qiling qo'ying uzoqmas bir kunda yo bir kun shunisi uchrab qoldida boshqa kun uchramasdi desa bir oyda o'zingizga o'lchov qiling shu bir oydagi o'tgan johillar bilan ko'chada ketayotganda ham bir odam bir johil jahlda eshitsa shuni eshigiga borib turib munozara qilib oxiriga yetkazaman deng umringizni nihoyat darajada zoyi bo'lganligini ko'rasiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita so'zlik bir so'z aytdilar isrimil ahmaqa ahmoq bilan munosabatingni uz dedilar ikkita so'z isrim al ahmaq shu ikkita so'zni ahmaq bilan munosabatingni uz degan so'zni tushunishlik uchun inson payg'ambarlarning yo'lini qanchalik insoniyatni hidoyatiga yo'lligiga bilishligi uchun buni sinab ko'rmasin mo'min odam sinab ko'rmaydi mabodo nodonlik bilan o'tkazgan hayotiga bir nazar tashlasin nodon odam bilan munosabatimni uzmayman shuni o'nglayman desin va qirq yil shu bilan o'nglayman deb harakat qilsin oxiri e bu bilan munosabatni uzish kerak ekan degan xulosadan chiqadi shu ikkita so'zni ikkita so'zning natijasini oladi johillar bilan xitoblashlik gaplashishlikda mot qilib qo'yaman deb harakat qilib ko'rsin Motan qilsin uni shunday bir mulzam qilib shunday hayotini shunday qilgan bo'lsa ham hech qanday bir foyda hosil bo'lmaganligini ko'rasiz Mana bu Alloh subhanahu va taoloning bizga o'zini bandalarini maqtayaptiki, johillar xitob qilgan vaqtda salomat bo'linglar deb tortishib o'tirmaydi. Aslida o'zi qattiq jazo ham shu bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Nu'man ibn Muqarrin rivoyat qiladilarki, Imom Ahmad musnadlarda keltirganlar, "Sabba rajulun rajulan indahu" قال فجعل الرجل المسبوب يقول عليك السلام قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ملكا بينكما يزد عنك كلما شتمك هذا قال له بل أنت وأنت أحق به وإذا قال له عليك السلام قال لا بل لك أنت بل لك أنت أحق به ikki kishi Rasululloh sallallohu alayhi sallamning oldida so'kishib qoldi. So'kilgan odam assalom salomat bo'lgin deb shunday deb turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, o'rtalarda bir farishta seni himoya qilib turibdi deb so'kilgan odamga aytdilar. Seni bu so'kib turgan vaqtida balki sen bu so'kishlikka so'kilinishlikka haqli odamsan deb farishta seni himoya qilib turdi sen alayka salom deb turganingda e salomatlik senga bo'lsin unga bo'lmasin deb shunday deb turdi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam hasan basriy bu oyatni tafsirida la yadkhuluna ala ahad va in juhila alayhim halumu birovlarga jaholat qilishmaydi. Agar ularga jaholat qilinsa, halimlik qilishadi. Bundan maqsad shuki, juda ko'p inson o'zini g'azabini Alloh uchun qilayotganligini da'vo qiladi. Men Alloh uchun shunga g'azab qilaman deydi. Lekin bu gapini hammasi to'g'ri bo'lmaydi, birodarlar. Alloh uchun g'azab qilgan odamni g'azabi shunday bo'ladiki, shariat poymol qilinayotgan vaqtida uning g'azabi keladi. Mast qiluvchi ichimliklar ichilayotganda g'azabi kelganmi bir tekshirib ko'rsin. Fohishabozliklarni eshitib ko'rib turgan vaqtida g'azablanganmi? Buni ko'rsin. Shariatning buyruqlari poymol qilinayotgan o'rinlarda g'azabi kelganmi? Buni ham tekshirib ko'rsin. Mana bu joylar g'azab Alloh uchun bo'ladigan o'rinlardir. Lekin ko'proq birov bilan jaholatlashilgan vaqtdagi ko'p vaqtdagi holatni tekshirilsa, inson o'zi insof qilib tan olsa, shaxsiy o'chin olayotgan bo'ladi. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ular kechqurunda yotish vaqtida Robbilari uchun yotadi. Ya'ni alloh subhanahu va taologa sajda qilib qiyomda turib bedor bo'lishlikni niyat qilib yotishadilar va haqiqatda ham yu qiyom bedor bo'lishadilar alloh subhanahu va taolo Allohni bandalari nisbatlarida mana bu narsani ham keltiryapti mana bu narsa bizni avomin umumiy odamlar mahrum bo'lgan sifatlarni bittasi va hamda albatta hamma odam demaymiz ahli ilm biz ilm o'qigan kishilar mahrum bo'layotgan sifatlarni bittasi birodarlar ilm molimizni infoq qilish juda ko'p sifatlarda agar yaxshi sifatlarni egasi bo'lsak ham kechqurunda bedor bo'lishlikda mana bu sifatda birodarlar ko'pimiz yo'qmiz islom hamma narsani bir muvozanat bilan oladi sahobalar kunduzi mujohid edi mollari bilan jonlari bilan jihod qilishardi ollohni yo'lida shuncha jur'atli bo'lgan kishilar johillar bilan xitoblashib o'tirishmasdi va shu bilan birga kechqurunda bedor edilar kechqurunda agar ta'bir joiz bo'lsa ruhbon edilar obid edilar bu haqda avvalgi darslarimizdagi so'zlar o'ziga yetarli bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu amalda peshvo edilar hamma amalda peshvo bo'lganlarga o'xshagan والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما innaha sa'at mustaqarran va muqoma shuncha amallari hammasi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga barobar bo'lishligi bilan birga bu e, ergashishlik ya'ni shu kishiga ergashishlikka qattiq amal qilishliklari bilan birga qalblarida bir kibr paydo bo'lmasdi yana ularning tashvishi aytishardilarki xudoyo bizdan jahannamni azobini burgin deb duo qilishardi chunki jahannamning azobi g'aroma davomiy uzoqdir abadiydir yoyinki alamlidir va jahannamning azobi yoyinki qattiqdir ularning shuncha amallar bilan bo'lgan tashvishi hali jannatni rohatini Allohdan so'rashlikdan ilgari jahannamning azobidan o'zlarini saqlashlikni so'rashadi. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Allohning bandalarini yana bitta sifati mollarini sarf qilishgan vaqtda isrof qilishmasdi. Va haddidan past ham berishmasdi. Haddidan ortish, ortiq ham berishmasdi, haddidan past ham berishmasdi. Va kana bayna zalika qawama. O'rtacha infoq qilishardilar. Bu yerda ikki narsaga bir diqqat berishimiz kerak. In mollarini infoq qilishgan vaqtida isrof qilishmasdilar degan so'z birinchidan sahobalar mollarini ko'p isrof ko'p sarf qilib xato qilib qo'yishlari mumkin edi. Ya'ni shunchalik Alloh yo'lida molni sarf qilishlikka rag'bat qilishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlaridagi infoqni tekshirib ko'rilsa, hammalaridan so'rardilarki, ozroq berishlikka chaqirib turib so'radilar. Chunki mollarini ko'pini infoq qilish buyurardilar. bu yerda ham avvalda kelishligi isrof qilishmasdilar ya'ni ko'p haddidan tashqari ko'p berib yubormasdilar inson o'zini haddidan tashqari ko'p narsani berib o'ziga yetarli bo'ladigan narsani bermay qolishlik bu ham xato ekanligi choraladi agarki bu bizni jamoalarimizda topilmasa ham bo'lsa. valam yaqturu mana biz biz mana mana sifat bizga topilishi mumkin juda oz berishmasdilar Allohni bandalari iqtisodni infoqda ham ushlashadilar. Savol bo'lishi mumkinki, isrof nima bo'lishi mumkin? Bu turlicha bir tushuntirilgan ekan. Ibn Jurayj, Abdulloh ibn Abbos, Mujohid, Qatoda, Ibn Jurayj bular isrofni tafsir qilishganlarda al-infaqu fi ma'siyatillah va in qalla. Oz bo'lsa ham Allohni ma'siyatiga sarf qilishlik isrof degan ekanlar. Allohni ya osiy bo'ladigan yo'lda ozgina bo'lsa sarf qilgan bo'lsa isrof bo'ladi. Demak, ma'siyat Allohga osiy bo'ladigan amaldir. biz inshaalloh bu haqda mana o'rnida aytamiz bir kishi musiqaga ozgina bo'lsa ham sarf qilsa isrof deymiz biz buni ollohga maosiylik deb bilamiz boshqalar buni har xil bahonalar bilan durust deyishsa ham biz buni osiylik deb bilamiz inshaalloh buni o'rnida bayon qilamiz hozir biz buni bayon qiladigan o'rin emas Iqtor nima? Ya'ni baxillik. Baxillik Allohning haqqini man qilishlik baxillik. Birodarlar, mana bu sifat bizda ko'pimizda bo'lib qolganga o'xshaydi. Ota-ona haqdor. Qarindoshlar haqdor. Alloh buyurgan haqdorlar. Mana bularda haqqini bermaslik iqtor birodarlar bu. Allohning bandalarini o'rni safidan tushib qolamiz bu bilan. Bizdan mana bu narsalar agarchi namoz o'qisak ham, ro'za tutsak ham topilishligini siri biz moddiy falsafada o'stik birodarlar. Va shun bilan birga ishlagan tishlaydi, ishlamagan tishlamaydi degan botil falsafani da o'stik birodarlar. Shuning uchun Ota-onalarga ham shu so'zni tatbiq qilindi, birodarlar. Mana bu hozirgi vaqtda xor bo'lib turgan ota-onalar mana bu achchiq falsafaning mevasidir. Mana bu falsafaning achchiq mevasi bu. Bunga atlas chiqmaydi, birodarlar. Bu falsafaga albatta ana shu bo'sh chiqadi. Shuning uchun bizda mana bu sifatda haddidan tashqari isrof qilish nima deganda biz shuni tushunaylikki ollohga osiy bo'ladigan yo'lga sarf qilish agarchi ozgina bo'lsa ham isrofdir agar ollohni haqqini man qilishlik agarchi bu ozgina bo'lsa ham baxillikdir bu ollohni haqqimi olloh buyurgan huquqlarmi biz shuni man qilgan bo'lsak baxillik deymiz shuni Umar ibn al Xattobning so'zlarini ham isrof haqidagi so'zni ham keltiramiz. Mumkin bunga ham amal qiladigan odamlar chiqib qolsa. Kafa bil mar'i sarifan ay ya'kula kulla mashtaha. Kishiga isroflikka o'zi yetadi, boshqa isrof kunanda bo'lish shart emas. Xolagan narsasini yeverishlik. ishtaho qilib yegisi kelgan narsani doim istab yeyishligi o'zi isrofga shu yetadi degan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vallohu alam Jabir ibn Abdullohni ko'rdilar. Qayerga ketyapsiz dedilar? Ishtahaytul lahma fashtaraytuhu dedilar. Go'sht yegim kelib, go'sht olib kelyapman dedilar. Avakullama tashtahi tashtari dedilar. Qachon xolasang, ishtiho qilsang, olaverasanmi nima dedi. Nimani yeging kelsa olaverasanmi dedi. Mana bu narsa, ya'ni shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari bo'ldi, dushanba kuni roza tutishlik va hamda payshanba kuni roza tutishlik va ayyomi biz oydin kechalarda 13, 14, 15 kunda roza tutishlik. Mana bu narsa insonni yemoq isrofidan tiyib tursa ajab emas mana bu narsa. Bu ham bizga moddiy falsafaning zararidan kelib chiqqan birodarlar. Chunki hayot iqtisod degan falsafada o'sganmiz. Bundan boshqa narsa yo'q. Iqtisod butiga hammani cho'qintirgan. shundan boshqa narsa yo'q deb tushuntirilgan shuning natijasida inson faqat o'zi yemoq degan narsadan boshqa narsani o'ylamaydigan bo'lib qolgan shuning natijasida mana islomiy dunyoqarashga zid bo'lgan amal bizdan kelib chiqqan birodarlar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر olloh bilan boshqa ma'budga sig'inmaydi Allohni bandalarida shirk amali topilmaydi shirk bu endi har bir amalga kirib ketgan birodarlar duo ibodat umid ibodat qo'rquv ibodat xoshiyat tazarrur bilan qo'rqish ibodat yordam so'rash isti'onat ibodat istiola panoh istash, ibodat, istig'osa boshga tushgan musibatdan Allohdan faryod chekib yordam so'rash ibodat. Va hokazo mana shu ibodatning turlari shuni yakka Allohga qaratilsa, bu ibodatni yakka Allohga qilish agar boshqa narsalarga ham qaratilsa, Allohga qaratilishligi bilan qo'shib boshqa narsalarga ham qaratilsa, bu shirkdir. ollohgagina duo qilamiz Allohdangina qo'rqamiz ollohgagina tazarro bilan qo'rqib yolboramiz Allohdangina umid qilamiz Allohdangina yordam so'raymiz Allohdangina panoh istaymiz ollohgagina faryod chekib yordam so'raymiz savol tushadiki yana biz ba'zi yirtqichlardan qo'rqamiz zolimlardan qo'rqamiz bu ham shirkmi degan agar shu qo'rquv Allohni buyrug'ini qilmasligimizga sabab bo'lsa, hayir qishdan qo'qishligimiz ikroh darajasi mustasno bo'lgan holatda. Shu qo'rqishligimiz Alloh zolimdan qo'rqishligimiz Allohni buyrug'ini qilmasligimizga sabab bo'lsa, bu shirk bo'ladi, birodarlar. Biror bir martabalik odamdan umidvor bo'lishligimiz, Allohni buyrug'ini qilmasligimizga sabab bo'lsa, bu shirk bo'ladi, birodarlar. Mana bu shirkning darajasidir. Hukm Alloh inil hukmu illa lillah. Alloh subhanahu va taoloning hukmidir. Odamlar tarafidan bo'lgan hukmni Allohning hukmiga barobar deish bu shirkdir. Hali bu islom hukmi eskidi, boshqa hukmlar endi paydo bo'ldi deishlik bu shirkligida shak shubha yo'q. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. Shu yerda yana bir to'xtalib o'tishimiz kerak. Nazr qilish ibodat. Allohni o'ziga nazr qilsak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz. Zabh so'yishlik, hayvonni bir so'yishlik qurbat hosil qilishlik uchun ibodat. Agar buni Allohni o'ziga atab so'ysak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz. Boshqa narsaga qo'shsak shirk bo'ladi bu. Nima bo'lishligidan qat'iy nazar. Allohning bandalarining sifati Alloh harom qilgan jonni o'ldirishmaydi. Odam o'ldirish sifati topilmaydi. Magar haq bilan, qisos bilan va islom bilan kufr qarshi jang qilayotgan vaqtda bundagi qatl haqdir. Qisosan bir kishini bir kishi o'ldirgan bo'lsa, uni jazosi qatldir. Bu haq o'ldirishlikdir. Nohaq odam o'ldirmaydi. Vala yaznun zino qilishmaydi. Zino bu odamni qatl qilishlik o'rtasiga keladi. Mana hozirgi vaqtdagi odamlar buni yaxshi tushunishdilar. Bu moddiy falsafa zinoni chiroyli qilib ko'rsatgan edi va chiroyli qilib ko'rsatmoqda. Bu zino bizi islomda odamni nohaq o'ldirishlik bilan yonma-yon zikr qilingan. Zinoni chiroyli qilib ko'rsatishlik ayol tarafidan buni xohlagandan keyin hech qanday bunga jazo yo'q qilib ko'rsatilgan. Lekin buni islomda eng qattiq jazoni shunga tayin qilingan hatto qisosdagi holatdan ham qattiqroq bir jazo bilan jazolanadi qisosda bir kishini o'ldirgan bo'lsa uni o'ldiriladi zino bilan turmush qilgan odam zino gunohi bilan qo'lga tushishligi bilan bu yo o'zi iqror bo'lishi yo to'rtta guvoh bilan isbotlangandan keyin uni toshbo'ron qilib o'ldiriladi har bir harom bilan lazzatlangan badanini tosh bilan urib uni o'lguncha uriladi. Va buni fatvo bergan kishi birinchi marta toshni ot beradi. Shunda iymonning komilligi qalbida unga rahmi kelmagan holatda urollashligi kerak. Alloh subhanahu va taolo ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر sizlarni ollohni dinida ollohni hukmini ijro bo'layotganda qalbinglarda mehr olib qolmasin deyapti qatl yonida zikr qilishligini shunisini ham aytib o'tamizki zinodan vujudga kelgan bola bir umr o'zining otasini bilmay yurishlikdan qattiq halokatga birodarlar dunyoda inson aqli kirgan vaqtida otasini kimligini bilmasdan yashashlikdan og'ir hayot yo'q birodarlar agar bu bu jazo odamni o'limidan ham qattiq bo'ladi bu insonni zino bilan shug'ullangan odam insonni vujudga kelmasdan turib uni o'ldirgan bo'ladi u butun umri bo'yi otasini bilmasdan yashashlik bundan keyingi avlodiga ham o'zining ajdodini kimligini aytib berolmasdan yashashlikdan og'ir narsa yo'q birodarlar shuning uchun bizni islomda bu gunohni jazosini ham qattiq qildi chunki u eng qattiq jinoyatchidir va shu bilan birga bu odamni nohaq o'ldirishlik yonida doim zikr qilindi hali buning zararlarini biz boshqalar gapirib o'tirgan zararlarni gapirishga biz muhtoj emasmiz alloh subhanahu va taolo ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا dedi mana shu bizga yetadi robbimiz aytyaptiki zinoga yaqin bormanglar deyapti ya'ni buning sabablariga yaqin bormanglar u bir yomon bir yo'lki juda bir yomon yo'l buzuq yo'l deb bizga yomon yo'lligini bayon qilyaptiki mana dunyo uni yomon yo'lligini bilguncha bir ming to'rt yuz yil vaqt o'tkazib qo'ydi yomon yo'lni qurgandan keyin yomon yo'lni bilishlikni bizga keragi yo'q bizni rabbimiz yomon yo'lni hali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 Abdulloh ibn Abbos jazoga tafsir qilgan ekanlar. Ya'ni qattiq bir jazoga ro'baru bo'ladi. Mujohid va Ikrima radhiyallohu anhu tafsir qilgan ekanlarki, jahannamdagi bir vodiy degan ekanlar. Shu gunohni qilgan odam jahannamdagi shu vodiyga ro'baru bo'ladi deganlar. Ibn Qutayba tafsir qilgan ekanlarki, uqubat bu. Qattiq bir azobga duchor bo'ladi. mana hadis shariflar borki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga abdulloh ibn masud roziyallohu anhu kelib aytadilarki so'radim rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan gunohlarning eng kattasi nima dedim desam aytdilarki ollohga sharik qilishliging eng katta gunoh dedilar olloh seni yaratgan bo'lsa sen boshqa yaratmagan qora pasha ham yaratolmaydigan narsalarni Allohga sharik qilib ko'rsang. Bir odam, hurmatli odamga biror bir e'tiborsiz, odamlar oldida e'tiborsiz, aqli bir bo'lmagan bir odamni shun bilan teng qilib ko'rsangiz, meni sen shunga teng qildingmi deb umrbod siz bilan jang qiladi. Mumkin u odam o'zi baland turuvdan o'zi aslida Allohning huzurida. Lekin Alloh subhanahu va taologa go'ng tutadigan pashani ham yarata olmaydigan narsalarni sharik qilsangiz, bu nihoyat darajada katta gunohdir bu. Keyin qaysi dedim? Antaqtula valadaka mahofata an yat'ama ma'ak. Bolangni sen o'zing bilan o'zing bilan ovqatlanishligidan qo'rqib, kambag'al bo'lib qolaman deb o'ldirishliging. Hozirgi o'ldirishlar birodarlar Bundan qolishmaydi hozirga. Zino bilan vujudga kelgan bolalarni tashlab ketishlik bu men bilan birga ovqatlanmasin deb o'ldirib ketyapti. Nima uchun? Inson bu iborani eshitganda nahotki inson ham men bilan birga farzandim ovqatlanib qolmasin deb o'ldirib ketadimi deydi. A bu o'ldirishlar nima uchun bo'ldirish bo'ladi? Meni martabamni olib qolmasin deb o'ldiryaptimi? Unaqa emas. Yo'inki biror bir Bu qaysi sabab bilan o'ldirayotganligini aytib bera olmaydi hech kim. Magar o'zi bilan birga ovqatlanib, moli davlatiga sherik bo'lib, mendan tekindan ovqat yeb yurmasin deb o'ldiradi xolos. Ilgari bolalarini shunday qilib ketgan bo'lsa, endi bular taraqqiy topib madaniylashib ketib, ota-onalarni ham shunday qilishib qo'ya qoldi. Ular biz bilan ovqatlanmasin deb ularga ham javob berib bir chekkaga olib qo'ydi. keyin qaytdi dedim qo'shningni ayoli qizlari bilan zino qilishdi dedi eng qattiq gunohlar bu zino o'zi eng katta gunoh lekin o'zining yaqin qarindoshlari ham kasaba bo'lib turgan qo'shnisi va o'zining devordan ya'ni mahalladagi qo'shnisi bularniga nisbatan ayollariga qizlariga nisbatan ko'zini qing'ir qaratib xiyonat qilishligida katta gunoh yo'q birodarlar endi u siz bilan davomiy suratda birga yashab turgan o'rinda mana bunday gunohni sodir bo'lishligi bunday xiyonat eng katta gunohlardandir Alloh subhanahu va taoloning rahmati kengligidan shuncha gunohlarni qilgan odamlarni tavba qilsa, iymon keltirsa va o'zini solih amallar bilan tavbasini isbotlasa, bu Alloh subhanahu va taolo ularni xatolarini kechirib qo'yaman debgina qo'ymasdan, balki xatolarini yaxshiliklarga almashtirib qo'yaman. Alloh shunday kechiruvchi va hamda xatolarini yaxshilikka almashtirib qo'yuvchi rahimdir zotdir. Kim tavba qilsa, tavbasini solih amallar qilishlik bilan isbotlasa, u Allohga haqiqiy tavba qilgan kishilardan bo'ldi. Mana bu hadis sharifni shu yerda o'qishlikni munosib deb bilaman. imom muslim abu zarru zuforiy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan abu zarru zuforiydan rivoyat qilingan hadislarni bir diqqat qilinsa agar to'g'ri bo'lsa alloh subhanahu va taoloni marhamati xato bo'lsa bu <coughs> o'zimni tarafimdan Shu hadislarga diqqat qilinsa, o'qishining hamiyatligi, qattiqligi uchun Allohning rahmatli odamlarni Allohning rahmatidan umidsiz qilib qo'ymasin degan fikrda bo'lsa kerak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Zar al rahmat hadislarini ko'pini rivoyat qilib aytganlar. U kishi nihoyatda qattiq edilar. Mana bu sharifam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Abu Zar al roziyallohu radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها أهل جنة oxirida kiradiganini ham bilaman dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahli do'zaxni ichida oxirgi chiqadigan odamni ham bilaman dedilar do'zax ahlidan oxiri chiqadigan odamni ham bilaman dedilar bir kishiki qiyomat kuni olib kelinadi Fa Fayuqalu i'rizu alayhi sigara va warfa'u anhu kibaraha. Kichkina gunohlarni uni ro'barosiga olib kelib, katta gunohlarni undan ko'taringlar, ko'rsatmanglar, deydi Alloh taolo. Fata'radu alayhi sigaru zunubihi. Unga kichkina gunohlari ko'ldalang qilinadi. Fayuqalu amilta yawma kaza va kaza kaza va kaza وعملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه كذا وكذا falon falon kunlarda falon falon gunohlarni qilding deb kichkina gunohlarni unga ko'rsatiladi u aytadiki ha qildim deydi inkor qilishlikka qodir olmaydi u inkor qilishlikka qodir bo'lmasdan shu yerda katta gunohlardan qo'rqib turadi hozir kattalari ham ko'rinib qolsa har bir xatoyingga bitta hasanot deyiladi mana xatolarini yaxshilikka almashtirib qo'yadi qattiq tavba qilib o'zini o'nglaganlarni degan hadis oyatni shu hadis sharif bizga izohlab beryapti men shunday ishlar qilgan edim buni ko'rmayapman bu ishlarni deydi katta gunohlarni qilgan edim ko'rmayapman deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisni o'qib beryotib فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت navajiduhu Allohning rahmatini kengligini ko'rib og'iz tishlari ko'rinadigan darajada kulganliklarini ko'rdim shu hadisni rivoyat qilib quvonib ketganlardan Allohning rahmatidan o'zlarining ba'zi ummatlarini xatolarini yaxshilikka almashayotganligini ko'rib quvonib xursand bo'lib ketganliklaridan oziq tishlari ham ko'rinib ketdi kulgan mana bu yerda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbi muboraklari shunaqa ediki hatto ummatining oxirgi do'zaxdan chiqib jannatga kirib ketayotgan ummatini xatolarini yaxshilikka almashtirib qo'ygan alloh subhanahu va taoloning rahmatidan quvonib xursand bo'lib oziq tishlari ko'rinish darajasidagacha xursand bo'ldilar zur zurni ma'nosida mana avvalgi darslarimizda ham aytganmiz bu alohida to'xtalib o'tganligimiz uchun izohlab ketyapmiz ko'p so'zlar bor bittasi g'ino musiqa birodarlar shirk shariatga ya'ni zid bo'ladigan o'yinlar kizib yolg'on alloh subhanahu va taolo bu yerda yolg'on bo'lgan o'ringa hozir bo'lmaydi Ya'ni yolg'onni qilmaydi emas. Mabodo bir joyda shu zo'r bo'layotgan bo'lsa, qatnashmaydi. Ya'ni g'ino, musiqalar bo'lgan joyga ham qatnashmaydi. Uni o'zi olib kelmaydi deyilayotgani yo'q birodarlar. O'zi mutlaqo bo'lyapti, o'zi qilmaydi, balki bo'layotgan joyda ham hozir bo'lmaydi. Mana bu Allohning bandalarini sifatlaridandir. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gunohi kabiralarning kattasini aytayotganlarida eng katta gunohi kabiralarni kattasini bayon qilayotganlarida birinchi aytib beraymi dedilar ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan qulna bala ya rasululloh qola ashirku billah va uququl validayn ota onaga oq bo'lish birinchi shirkni bayon qilganlaridan keyin va kana yon yonboshlab turib aytib berayotgan edilar shunda to'satdan fajalasa o'tirdilarda faqola ala va qovlu zur ala va shahadatu zur yolg'on so'z yolg'on o'rinlarga hozir bo'lish deb aytaverdilar bo'ldi qilsalar bo'lardi deb rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uzoqroq gapirsalar deydigan sahobalar shunaqa ko'p takrorladilarki shu so'zni bas qilsalar bo'lardi deb qoldik deydilar Shundan o'zimizga xulosa chiqarib olaylik mana. Lag'u dini dunyoda keraksiz bo'lgan o'rindan o'tishganlarda ulug'vorlik bilan o'tishadilar. Bunda ham bir necha lag'u ma'nosida ma'siyatlar, mushriklarni ularga berayotgan ozorlari, botil, shunga o'xshagan narsalar, yoyinki hayosiz so'zlarni so'zlashib turilgan o'rinlar bu yerlardan ulug'vorlik bilan o'tib ketishadilar. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا Robbilarni oyatlari eslatilganda u karu ko'r bo'lib yiqilishmaydi. Ya'ni lam yatag'ofalun ko'rmaganga olishib o'tib ketavermaydi. Allohning oyatlari, ya'ni koinotdagi ba'zi oyatlar ko'riladigan oyatlar, ba'zi oyatlar eshitiladigan oyatlar. Qur'oni Karim tilovat qilingan vaqtida bundan kar bo'lib o'tib ketmaydi, bundan ibratlanishadi. Allohning borliqdagi koinotdagi oyatlarni ko'rishganda bunda ko'r bo'lib yashashmaydi, ibrat hosil qilishadi. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما aytishadilarki ey robbimiz bizlarga o'zimizni juftlarimizdan va zurriyotlarimizdan ko'zimiz xursand bo'ladiganlarini bergin deyishadi ya'ni oilalarini farzandlarini ko'zlari xursand bo'ladigan bo'lishligini ollohdan so'rashadi birinchi ko'zi xursand bo'lishligi oilasi va farzandlari ollohni buyrug'iga bo'ysunib turganligini ko'rsa mo'min odamni ko'zi quvonadi hasan basriy shunday degan ekanlar qurratu ayunni dunyo oxiratdagi qurratu ayun nima deganlarda aytgan ekanlarki أي شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقر أعينهم mo'minni ko'ziga o'zini oilasi va farzandlarini Allohga itoat qilayotganligini ko'rishdan ham katta quvonch bormi degan ekanlar. Bular faqat Allohga itoat qilinishligini, Allohga bular itoat qilishligini Allohdan so'rayapti. Xudoyo bular menga moli davlat topib bersin demayapti. Xudoyo moli davlat topib beradigan va ini baland martabalarda bo'ladigan farzand ber deb so'rashmayapti. meni ko'zim ya'ni xursand bo'ladigan senga itoat qiladigan farzandlaru oilalar bergin deb duo qilyapti ana mo'minni qalbida shunday bo'lmoqligi kerak inson birinchi mana muttaqillarga bizlarni imom qilgin bu yerda ba'zilar mujohid bu ma'no maqlub ma'nosida ham deyishgan ekanlar ya'ni bizlarniga muttaqillarni imom qilgin deganlari yoyinki bu o'zini zohiriy ma'nosi muttaqillarga bizlarni imom qilgan nima degani qiyomat kuni hamma odamlarni biz imomlari bilan chaqiramiz imom kim uyda kishi imom Biz bilmaymiz hozir 3-chi, 4-ajdodimiz kimligini ko'pimiz bilmaymiz, birodarlar. Qiyomat kuni ajdodlar bittasi tursa, imom bo'lib tursa, mahsharga hamma hisob-kitobga, hamma haydalganda hamma imom bilan keladi. Bizdan keyin qancha zurriyat bo'ladi, Alloh biladi. Bizdan keyingilarga biz imommiz, birodarlar. endi duo qilishadilarki xudoyo bizlarni muttaqillarni yetalab hisobga boradigan kishilarni degan ana biz endi falonchi turing desa tursak orqamizdan bizdan bo'lgan zurriyotni qarasangiz birov dinga qarshi kurashgan birov masjid buzgan biron bittasi butun ollohni yo'lida xizmat qilganni mahbus qilib qamagan birov bo'lsa dinni yo'lida xizmat qilganda qatl qilgan mana bunday odamlar tursa bu juda og'ir bir holat bo'ladi birodarlar dunyoga kelib nasl topib o'zining nasli tamomiy Allohning yo'li bilan kurashgan odamlarning ichida qolsa bu juda ham bir og'ir musibat bo'ladi albatta ko'rmagan bo'lsa hayotida o'zi da'vat qilib o'tib ketgan bo'lsa bu hech qanday javobgar emas lekin shuni tashvishi kelajak avlodining tashvishi unda doim bo'ladi xudoyo muttaqin o'zingdan qo'rqqanlarga meni imom qilgin deydi ana u orqasida taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarning peshvosi bo'lib tursa u endi nihoyat darajada bir quvonadi mo'min odamning qalbida kelajak zurriyotining muttaqillardan bo'lishlik tashvishi bo'lmoqligi kerak birodarlar hayotingizda din bilan kurashganligini ko'rib turib man qilmagan bo'lsangiz bunda og'ir bo'ladi birodarlar shuning uchun alloh subhanahu va taolodan doim shuni bilishimiz kerakki ikkita millat bor kufr va islom millati boshqa millat yo'q islomda birodarlar Undan tashqari yana bitta narsa borki, insonning qarindoshi, bog'lab turgan qarindoshi aqida. Bizi aqida bog'lab turish kerak. Aqida bilan birlashamiz, aqida bilan ajrashamiz. Agar bir aqidada bo'lsa, birlashamiz. Agarchi mashriqni chekar mashriq tarafda, mag'rib tarafda bo'lsa ham, aqida bo'lmasa, biz bir qorindan tushgan bo'lsak ham biz mana shu haqda turamiz birodarlar mana shu bizni nasabimiz aqidamizdir bilmoqligimiz kerak chunki ertaga ollohdan qo'rqqanlarning oldida turaylik mana bu narsani mo'min odam agarchi o'zidan keyingi millatga javob bermasa ham ko'rmaganiga lekin o'zi hayotidagi javob beradi agar da'vat qilmagan bo'lsa ajdodlar katta ulamolar bo'lsa birodarlar ulamo bo'lib turiblar farzanddan uzilgan bo'lsa nauzubilloh bunda butun ibodat qilmaydigan farzandga tushib qolgan bo'lsa har bir narsani taqvo bilan yashagan odamning farzandi olloh saqlasin undan keyin butun aqidadan voz kechgan kishi bo'lsa mana bu narsa juda achinarli holat bo'ladi hali eng qattiq holat bizni oldimizda turibdi hali birodarlar Allohni bandalarining qalbi shunday ochiq bo'ladi. Kelajakdagi Allohdan qo'rqqan kishilarga o'zining bosh bo'lib turishligini Allohdan so'raydi. Ulayka yuzdavnal g'urfa. Mana bularga Alloh subhanahu va taolo g'urfa jannat bilan jazolaydi bularni. Sabr qilganliklari uchun yuqoridagi sifatlar sabr bilan vujudga keladi birodarlar ko'p mashaqqatlarga chidashlik bilan vujudga keladi ularga kutib olinadi jannatda ularni salomu tahiyalar bilan xolidina fiha biror bir katta odam bir assalomu alaykum deb salom berib qolsa qancha quvonib o'zimizni yo'qotib qo'yamiz bu yerda maloikalar ollohning dargohidan malail alodan tahiyyayu salomlar bilan kutib olinadi turgan joy jannat bo'lsa bu yerda olloh tarafidan butun maloikalar malail alo tarafidan salomu tahiyyalar eshitilib tursa fiha dunyoni har qanday ne'mati ham tugaydi birodarlar ammo bu yerda abadiydir hasunat mustaqarra va muqoma juda ham yaxshi qarorgoh yaxshi turadi bu narsalar hammasi iymon sifati bilan bo'ladi qul ma ya'ba'u bikum robbi lavla duaukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama rabbim e'tiborga olmaydi sizlarni deb ayting ey muhammad alayhissalom agar iymoninglar bo'lmasa duo iymon ma'nosida sizlar ollohni yo'lini yolg'on dedinglar bu yolg'on deyishinglar sizlarni dunyoyu oxiratda mahkam ushlaydi bu narsa bu Allohning bandalarini sifati birodarlar biz bir tarafdangina bo'lib qolmasligimiz kerak men shu hozirgi darsimiz munosabati bilan agarchi vaqtimiz vaqtimiz bemalol ekan hozirgi vaqtda bir biz o'zini o'rnida aytamiz degan narsa bilan nima qildik islomning g'ino va musiqa haqidagi hukmi. Hozirgi zo'rni bitta tafsiri shu bo'ldi. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا سورة لقمان avvalidan aksar mufassirlar lahul hadisni g'inoga ya'ni musiqaga tarjima qilishganlar abdulloh ibn masud ham g'ino deb aytganlar ya'ni musiqa deb aytganlar hasan basriy rahimahulloh aytganlarki nazalat fil g'inai val mazamir musiqa va mizmor har xil nay shunga o'xshagan narsalar haqida nozil bo'lgan degan ekan alloh subhanahu va taolo shaytonga ma'lum bo'lgandan keyin qodir bo'lganlaringni o'zingni tovushing bilan harakatga solib yelkasini uchirib oyog'ini qimirlatib olib ketaver degan ekan alloh taolo ya'ni shuni tafsirda g'ino va mazomir va deganni ma'nosi oyog'ini qimirlatib yelkasini uchirish shu beqaror qilib turolmaydigan qilib o'zingni tovushing bilan olib ketaver seniki bu degan ekan ya'ni bundan murod g'ino va mazomir shuni tafsiri bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف meni ummatimdan shunday toifalar bo'ladiki hira al hira zino zinoni halol sanaydigan nima bo'libdi deydigan harir ipak liboslarni halol sanab kiyib yuradigan albatta erkaklar xamir mast qiluvchi ichimliklarni halol sanaydigan va hamda maazif musiqalarni halol sanaydigan toifalar bo'ladi degan bu musiqalarning zarari birodarlar bu mast qiluvchi ichimlikni zararidan kattaroqdir birodarlar mast qiluvchi ichimlik insonni jasadini ishdan chiqarsa bu musiqalar insonning ruhini ishdan chiqaradi inson mast qiluvchi ichimlik bilan jasadi mast bo'lsa bunday musiqalar bilan uning ruhi mast bo'lib o'zidagi shiddat rujulat yo'qola boshlaydi shuning uchun ham odamlarni nohaqqa chaqirishlik uchun avval shu narsadan boshlaydi bundan keyin uning ruhi lazzatlanadida shu bilan ruhi ishdan chiqadi chiqishlik bilan mast qiluvchi ichimlik ro'parasiga esa bemalol undan foydalanaveradi fohisha ishlarni rivojlantirishlikda Yunon davrlarida g'ino musiqalardan foydalantirilgan. Ayollar majlisning ziynatiga o'xshatib musiqalar ishga solinib, shun bilan fisq fujurlarni qulay bo'lishligiga sharoit yaratilgan. Kishi go'dak va ayol kishi pokiza juda ozoda bo'lib turgan er kishi va go'dak bola va ayol kishi to'satdan musiqa paydo bo'lishligi bilan uning o'zi shudda o'zini tutishi yo'qoladi. yo'qoladi unga fohisha buzuq ishlar oson bo'ladi xuddi mast qiluvchi ichimlikni ichib olgan odam tezda u ishdan chiqishligi oson bo'lganga o'xshagan bunga birodarlar bu san'at bu narsani tushunish boshqa degan narsalar bu insoniyatni oxiri borib turib Musiqa shu darajadagi yetkizadiki, hatto uxlolmay ham qoladi shu musiqani eshitmasa. Shu darajada bo'lib qoladi. O'zidan o'zi shu narsasiz yashash mumkin emas deb tasavvur qilib qoladi. Bu voqei hayotda ham ko'rinib turgan. Bizga u aqliy dalillarni hojati yo'q, magar bir ishora qilib aytib qo'yyapmiz Bu oyatni tafsirda Abdulloh ibn Mas'udni g'ino deb tafsir qilganligi bizga yetadi. Hasan Basriyning g'ino va mazomir deb haqida nozil bo'ldi degan so'z yetadi va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning imom buxoriy rivoyat qilgan hadislarda va abu dovud sunanlarida keltirilgan hadis hozirgi o'qib berilgan hadis bizga yetadi birodar shu qolib shu bilan to'g'ri yo'lga tushib ketadigan darajada bo'lib qolmadik umar ibn xattob roziyallohu anhu sad ibn abi vaqqos roziyallohu anhu rahbarligidagi fors viloyatini fath qilishlik uchun jo'natgan lashkarlariga sad ibn abi vaqqosning boshchiligidagi lashkarga xat yo'naltirganlar shu xat bu kishi hammamiz uchun ham zarur bo'lganligi uchun ammo ba'd فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب hamdi sanodan keyin deydilar umar ibn hattob yo'llagan maktublarida ya'ni fors yer kurrasidagi eng kuchli bu hukmdorlik bo'lgan birodarlar ikkita hukmdorlik bittasi rum va fors fors hukmdorligi eng katta hukmdorlik bo'lgan alloh subhanahu va taolo umar ibn hattobning xilofat davrida bu yerlarning fath qilinishligini iroda qildi shunda sad ibn abi vaqqosdek o'nta dunyoda jannatligini bilib eshitib ketgan zotlardan bittasini boshliq qilgan edilar sad ibn abi vaqqos shu o'n kishining bittasi hisoblanadi shu kishiga yo'llagan maktublarida aytdilarki men sizni va siz bilan birga bo'lgan lashkarlarni hamma holatda ollohdan taqvo qilishlikka buyuriyman chunki ollohdan taqvo qilish dushmanga eng katta tayyorgarlikdir va urushdagi eng kuchli tadbirdir وآمرك ومن معك أن تكون أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم وعدتنا ليس كعدتهم فإن استوينا في المعصية كان لهم علينا الفضل في القوة وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا من سيدنا va siz bilan birga gunohlardan qattiq ehtiyot bo'lishliginglarga qo'rqishliginglarga buyuriyman dushmaninglardan qo'rqishligilardan ko'ra ko'proq dushmandan qo'rqishlikdan ko'ra gunohinglardan ko'proq qo'rqinglar deb buyuriyman chunki lashkarning gunohlari dushmanidan ham o'zlariga xavfliroqdir musulmonlar g'olib bo'lishlarining siri dushmanlari Allohga osiy bo'lishliklari bilan g'olib bo'lishadi. Chunki dushmanlari Allohning aytganini qilmaganliklari bilan g'olib bo'lishadi. Agar shunday bo'lmaganda musulmonlarda quvvat yo'q edi deydilar. Chunki bizni sonimiz ularning soniga o'xshagan emas. Bizning tayyorgarligimiz ularning tayyorgarligiga o'xshagan emas. Agar biz gunohda biz ham barobar bo'lib qolsak dushman bilan ular quvvatda baland bo'lganligi bilan g'olib bo'ladi. agar biz fazilatimiz bilan taqvoyimiz bilan g'olib bo'lmasak biz quvvatimiz bilan g'olib bo'lolmaymiz dedilar واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله bilinglarki sizlarni bu sayringlarda yo'linglarda Alloh tarafidan posbonlar bor qilgan ishinglarni bilib boradi. Ulardan uyalinglar. Allohni osiy, Allohga osiy bo'ladigan ishlarni qilmanglar. O'zingizlar Allohning yo'liga chiqdingiz deb. Ya'ni Allohning yo'lida yuribman deb turib Allohga osiy bo'ladigan gunohlarni qilmanglar. Aytmanglarki, dushmanlarimiz bizdan ko'ra yomonroq u demanglar. Chunki bizga chunki nechta bir toifalar borki, Alloh subhanahu va taolo ularga o'zlaridan ko'ra yomonroq odamlarni ularga bosh qilib qo'ygan. Bani Isroilga mana Majusning kofirlarni bosh qilib qo'yilganga o'xshagan. Mana Bani Isroil Allohga osiy bo'lishganlarda Majus o'tparastlarning kofirlari bularga bosh qilgan. dushmaninglardan g'oliblikni so'raganga o'xshagan o'zinglarni nafsinglarga ham g'olib bo'lishlikni Allohdan so'ranglar bu narsani o'zimizga sizlarga so'rayman deb xatlarni yo'lladilarki men bu yerda shuni eslatib qo'ymoqchimanki bu har bir kishi bir g'oya yo'lida qilayotgan odam Allohdan taqvo qilishlikni lozim tutmoqligi kerak. Umar ibn Hattobning bu maktubi hammamizga ham ta'sirliki, sizlar gunohiylardan qattiq qo'rqinglar. Gunohiylardan qo'rqishliginglar qattiqroq bo'lsin, dushmandan qo'rqishinglardan ko'ra degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Allohni nozirga aytilingan bandalardan qilsin alloh subhanahu va taolo ma'siyatlardan o'zi saqlasin alloh subhanahu va taolo mana bu maktubdagi Allohdan taqvo qilishlikni hammamizga nasib qilsin Ajdodlarimiz alloh taolo rahmat qilsin alloh subhanahu va taolo qolganlarni salomat baxt saodatli qilsin islomga muvofiq hayot kechirishlik bilan farzandlarimizni solih solihalardan qilsin qiyomatgacha zurriyotimizdan alloh taolo xonadonlarimizdan islom chirog'ini o'chirmasin va sallallohu taala ala xayri xalqihi muhammad va alihi va sahbihi